cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Lili yang ada di Cepu dengan judul Jai Langkung. Langkung. kedadian iki alami ing taun 2003 nalika iku aku isih sekolah STM kelas telu. Kemis malam Jumat aku, Wawan, Heru, Ardi, lan Gun lagi kumpul ing omahe Agus lan lagi nonton film horor sing judule Jalangkung. Sabubare nonton film Jalangkung kanca-kanca ngrembug njajal gawe Jalangkung. Karpe pingin buktekno yen Jalangkung iku bener-bener ana utawa iku mung rekodaya ning film. Agus banjur njupuk jebor lan Rincing ana ing omah mburi. sawise jalangkung digawe banjur kanca-kanca maca japa mantra sing kaya ana ing film. Bola bali japa mantra diwaca, jalangkung ora gelem teko nganti judeg geru ngomong. Wah, wah, wah, jalangkung kok ora gelem teko. Apa menawa wae ing jero maiki, ora ana demit. Wis, ngene wae. Gelem apa ora kabeh nyeluk jalangkung ana omah suwung ing pinggir desa cedhak kuburan kae. KONCO-KONCO padha budal menyang omah suwung sing ana ing pinggir desa cedhak kuburan. Sak tekane ana kono Wawan banjur ngomong, "Piye iki? Sido nyeluk jalangkung ana ing jero omah suwung iki ora?" Jawab Agus, "Ya jelas sido, wis kadung tekan kene." omahe gedhe sing model kuno gawe awak merinding amarga genthenge padha pecah papan lan gedheke akeh sing padha pretel ing pinggir omah suwung iki akeh alang-alang lan rawatan sing padha mrambat ana ing pinggir gedhek Ing mburi omah ana wit nongko lan pring sing ketel banget. Alon-alon aku karo kanca-kanca mlebu ing jero omah, suwung lewat jendela. Jebul ing jero omah suwung iku akeh kamari, nanging ana salah sijining kamar sing digembok lan ora bisa dibuka. Lampu semprong banjur disemetardi. di. Jai Langkung banjur tak pondong lungguh sila karo kanca-kanca ngubengi lampu semprong. Kanca-kanca bareng-bareng maca japa mantra sing kaya ana ing film. Jai Langkung, Jai Langkung, di sini ada pesta, datang enggak jemput pulang enggak nganti pegel bola bali donga diwaca nanging jailangkung ora teko-teko nganti jengkel banjur jailangkung tak gletakno ing lemah ora dinyono ana swara wong watuk saka pojokan omah rasane jantungku ndredeg awakku merinding lan kaget nalika ana wong ngadeg ing pinggir lawang mburi Ora aku sing dredeg kabeh kanca-kanca ngadek, arep padha mlayu. Nanging wong sing ngadeg banjur ngomong, "Wis, wis, wis, ora usah padha mlayu. Iki aku manungsa, ora demit." Krungu swara iku mau kabeh kanca-kanca padha mandeg ora sida mlayu. Heru sing bocah kemlete lan petita-petiti banjur ngomong, Oh alah lek selamat, lek selamat. Tak kira kowe demit. Lah wong rambutem dawa keriting jemblung kaya jin gendar, gawe aku karo kanca-kanca girap-girap wae. Jebule wong sing ngadeg kuwi lek selamat to. Anake Mbah Jito, wong sing pinter ing kampung iki. Slamet banjur ngomong, "Lagi la opo bengi-bengi nang omah suwung iki?" Heru banjur jawab, "Aku lan kanca-kancaku lagi nyeluk jalangkung." Hmm. nanging Jalangkung ora gelem teko. Lek slamet moro karo ngomong lan nyekel Jalangkung. Yo jelas ora bisa lah Jalangkung iki gedhen sirah lan kabuten awak. Wis ngene wae. Aku jukukno irus lan anting cilik mengko tak gawekno Jalangkung. Nanging barang iku mau kudu barang colongan. Aja lali karo nggawa menyan utawa minyak wangi. Wawan karo Gun banjur mulih jiko anting lan irus ing omah. Aku Heru Agus lan Slamet ngenteni ana ing omah suwungiku. Ing jero omah suwungiku akeh swara glodakan lan swara-swara tekek padha negel. Ing mburi omah kaya-kaya swara manuk beluk lan asu padha juguk. Sak tenane aku wedi nanging ana lek slamet atiku srondok ayem. Wengi iki hawane adem banget cahyaning bulan katon ton padang nerajang genteng-genteng omah ora pati suwe wawan karo gun teko nggawa barang sing dikarepake lek slamet Ha ha ha ha! banjur diobong lek slamet iru slananting ditaleni digawe jalangkung lek slamet banjur silo sendakep madhep ngulon ambune menyan nyegrak banget ana ing irung awakku ndredeg kabeh mergo saka kekaduan swara asu padha njuguk swara tekek lan manuk padha negel lek slamet banjur maca donga nembang kaya pak dalang suarane gerok kaya wong tuwa Hangku San Sukmo Sukmo linuih kang ono jagati pewayangan Ngundang Sukmo nglemboro kang idri Jagati pewayangan Sukmo nglemboro kang ratoni jagat lembut Metuo ingsun pingin ketemu <coughs> Sakwise lek slamet nembang maca donga iku mau banjur lek slamet maca donga bola bali Jalangkung, Jalangkung. Jai nebo sukmo nglembara. Ning kene ana pesta raja Jalangkung nang teko. bareng lek slamet maca donga iku mau jae langkung sing tak pangku tak rasak-rasake saya suwe saya abot kaya-kaya ana sing manggoni ing jero anting sing tak pondong iki aku lan kanca-kanca gumun lan kaget irus sing digambari meripat loro irung lan lambe iso ubah lan gedek-gedek dewi pertondo jae langkung wis gelem teko banjur lek slamet takon sinten ingkang rawuh niki jae langkung ubah-ubah dewi karo spidol sing wis ditaleni banjur nulis ana kertas tulisane jenenge Raminah Metakon meneh, "Apa kowe wis suwe manggon ing suwung kene? Lan sebab apa kowe manggon ngomah kene?" Jai Langkung nulis, "Wis 13 taun aku manggon kene. Biyen aku mati amarga kendhat." iku malah wedi amarga Jailangkung nulis sebab matine goro-goro kendat lek slamet banjur takon meneh sebab opo kue kendat ana omah kene apa iki omahmu jawabe Jailangkung lewat tulisan iki omahe Pak Lekku biyen aku saka desa arep golek gawean nalika nginep ing kene yen bulik neng pasar aku diperkosa Pak Lek tak kira Kendat bisa ngrampungi masalahku nanging awakku malah kesasar ing jagate lelembut nilik selamat meneh apa kuwi sing ngetok lan medeni wong kampung ana ngarep omah iki jawabe jae langkung lewat tulisan aku ra medeni mung niatku njaluk donga supaya awakku enggal ditompo Gusti amarga ing jakate lelembut aku ngenteni timbalaning Gusti takoni lek slamet meneh. Apa sak liyane kuwe ana meneh sing manggon ana omah suwung kene? Jawabe jae langkung lewat tulisan. Ana jin tuwa sing jempor jenenge Sura Lempok manggone ana ing wit nangka mburi omah. Slamet banjur maca donga alon-alon karo ngomong. Wis, kowe bali ana ing jagat meneh. Muga-muga arwahmu tinggal ditampa Gusti. Jae langkung sing tak pondong bali enteng meneh. Banjur mlimpruk ora duwe daya. Banjur lek slamet ngomong. Wis, kowe nang bali kabeh saiki iki wis tengah wengi. Sak durunge bali aku lan Heri njaluk warah carane nyeluk Jae langkung. dina jam 11 wengi aku, Wawan, Heru lan Gun karo Agus duweni rencana meneh yaiku arep gawe jahe langkung sing ana ing kuburan bayi panggonane sak pinggiring sawah. Kabeh kanca-kanca padha mlaku mara ing kuburan kono. asu padha juguk kaya-kaya saka kekaduan krungu swara manuk gagak rasane awakku merinding kabeh sak tekane ana ing kuburan bayiku menyan banjur diobong lampu teplok utawa lampu semprong uga disumet wawan sak cedhak ing panggonan kono ketok padang wit asem loro sing ana ing pinggir kuburan uga ketok sak cedhake wit asem loro sing gedhe-gedhe kono ana sumur tuwa tinggalane londo sing saiki banyune wis ora dijupuki meneh amarga ceritane wong tuwa dhisik ing sumur kono tau dinggo bunuh diri ora mung iku wae akeh wong sing diruwi bangsa lembut sing ana ing kono Ono meneh sing diruwi ula sing gedhene sak glugu nyegrak irungku mambu menyan sing diobong heru jelangkung sing digawa Agus banjur diwenehke aku sakwise jelangkung tak pangku heru banjur maca donga nembang sing wis diwarake lek slamet Sangkun zat sukmo sukmo linuwe kang ana jagate pewayangan ngundang sukmo ngemboro kang ratoni jagate lelembut metuwa ingsun pengin ketemu sakwise heru maca donga sing mirip dalang banjur kanca-kanca bareng maca donga jae langkung jae langse jae nepo sukmo nglembara neng kene ana pesta raja jae langkung nang teko nalika iku uluku padha ngadeg jemborok sirahku rasane gedhe saya merinding meneh swara asu jubuk meneh ora gelem leren ndredeg lan gemeter rasane nalika jalangkung sing tak cekli abot banget lan mobat mobit nganti aku kualahan mondong heru banjur madep ing jalangkung karo ngomong hei Sopo sing wis teko iki? Jailangkung ora gelem nulis malah polah mobat mabit. Heru banjur takon meneh, Terus Jae Langkung gelem jawab nganggo tulisan. Sopo kowe wani ngundang aku? Heru langsung jawab, "Aku Heru, arep njaluk nomor togel." Jae Langkung nulis, "Aku gelem menehi nomor togel, nanging kudu ana syarate." Heru jawab karo nyentak, "Syarate apa?" Jae Langkung nulis meneh, "Njaluk getihmu sak batok lan sirahmu." Heru banjur ngomong meneh Wis rasa kakan pola kowe Padune kowe ora iso meneh aku nomor Aku arep golek lan nyeluk demit sing menehi nomor Wis kowe ndang mere Jahe langkung ora gelem nulis sapa-apa lan ora gelem ngalih Jahe langkung mung polah terus nganti aku kualam Heru banjur ngomong meneh karo nyentak Kowe gelem mere apa ora Jahe langkung langsung dicekel Heru lan diuntang antingke ditatapno ning wit asem langsung ngomong karo nyekeli Heru Her her kowe ngawur niate kanca-kanca mung dolanan jalangkung ora njaluk nomor jawab Heru ora aku pengen njaluk nomor jalangkung sing gemletak jebule iso ngadeg dhewe pencolotan aku kaget campur wedi kanca-kanca padha ngadeg Jailangkung iku banjur pencolotan marani Heru. Heru malah tambah ngawur meneh nalika jailangkung pencolotan ana ing ngarepe Heru. Heru malah nyaduk jailangkung iku nganti tekan ado. Ora nyono ing dhuwur wit asem krungu swara wong guyu cekakaan. <laughs> Aku go krungu wong anjlok saka dhuwur. Heru wis ngletak kesurupan lan greng-greng kaya macan. Ardi uga kesurupan lan nangis drenginging. Aneh, aneh meneh gun kesurupan wong gaguk. Nalika iku aku lan Agus bingung. Aku arep nulungi wedi yen mengko ketut kesurupan. Suara Ardi lan Wawan banter banget karo brok-brok swara baung lan manuk gagak ing dhuwur banter banget swara angin sing banter neraki pring-pringan rasane sikilku abot lan ora bisa diobati ora ngerti soko ngendi Mbah Bayan banjur teko karo ngobat ngabetke teken nganggon sumingkir demit-demit sing wis ngleboni bocah-bocah sumingkir sumingkir opo kang olodo lungo opo sing ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir kabeh kang ora becik perlu sumingkir sumingkir sumingkir Wawan sing kaya kesurupan ula sing glosoran banjur sadar lan nglimpruk ora duwe daya. Ardi uga ngono. Nanging Gun lan Heru isih ngreng-ngreng kaya macan. Nalika Mbah Bayan nyebulan maca donga ana ing ngarepe Heru, Heru lagi sadar. Semono uga Gun uga langsung ngletak kaya wong semaput ora duwe daya. Sakwetara suwe nalika bocah wis padha sadar kabeh, Mbah Bayan ngomong karo muring-muring. muring muring Kowe iki kabeh padha ngawur. Panggonan iki ora panggon sak baine lan ora panggonan dolanan. Demit lan bangsa lembut kuwi padha nglumpuk ing kene. Padha isih eling kabeh apa ora yen anak elek Darno kesambet nganti saiki isih edan ora mari-mari. Apa kowe kabeh pengin kaya ngono? Wis kowe kabeh nang padha mulih. kabeh ora enek sing wani mbantah. Banjur aku karo kanca-kanca langsung mulih nganti saiki aku ora wani dolanan ngono-ngono kuwi meneh. Iki pengalaman sing tak alami nalika aku isih sekolah. Salam kanggo pemburu misteri sajian malam Jumat. Soko aku Lili ing Cepu bersama tim Cimat.